บุ๊กทูเก้าสิบแปดสันธานซ้อนสันธาน conjunção dupla การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป A viagem foi bonita, mas muito cansativa. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง O trem foi pontual, mas muito cheio. โรงแรมอยู่สบายก็จริง O hotel era confortável, mas muito caro. เขานั่งรถเมล์ หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Ele pega o ônibus ou o trem. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม Ele mora conosco ou no hotel. ธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Ele fala tanto espanhol quanto inglês เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. Ela não é só bonita, mas também inteligente. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Ele não fala só alemão, mas também francês. ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Eu não toco nem piano nem guitarra. ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า Eu não sei dançar nem a valsa, nem o samba. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Eu não gosto nem de ópera, nem de balé. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.